Nagigising ako. Nagising ako na may mabigat na kasundan na siya sa gitna ng gawan. Ah, ang tanging palatanda ng aking nagkaraan ay ang bota na takas ni Harry sa upang sumraan na ito. Kaya napunta ako sa apartment. At doon kita nahanap na tiyang pananagan.